الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته واللفظ للبخاري وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث الحديث وفي الباب أحاديث عدة فالآيات التي مضت من سورة التوبة وما جاء من الأحاديث تدل على خيرية الصحابة رضي الله عنهم وأنهم خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم hii ndiyo sehemu ambayo leo biidhnillahi alkarim tutakuwa nayo jana tulikuwa tunaangalia nukta ya kwanza ambayo inaelezea maana ya salaf katika lugha muallif ikawa ameleta maana iliyokuja katika moja makaisi lugha ibn Faris akisema sinu wal, wallamu walfau aslun yadullu ala takaddumin wa sabqin ikawa kwa maana ya almutakaddimu wasabiqu ikawa kwa maana ya almutakaddimu wasabiq akaleta istidlali ya maana hiyo qaulu taala fi surati zukhruf فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين كذلك قول الله تعالى katika سورة النساء وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف كذلك قصة مشهورة ambacho ni kisa cha Mtume saa salama na mwanaye Fatima alipokuwa anataka kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuhusia akisema fattaqillaha wasbiri fa innahu ni'ma salafu ana laki ikiwa ina maana ya asalafu almutaqaddim ay ana mutaqaddim qaddamaki fataridina alayya kama qala alimamu alhafiz an-nawawi rahimahullahu ta'ala fi sharhi sahihi muslim anasema muallif hafidhahullah man humus salafu silahan katika nukta ya leo nukta ya pili ni nani salaf katika istilahi ya wanawachuoni ikiwa tumeshafahamu salaf katika lugha ni almutakaddim wasabiqu sasa katika silaha nini maana ya salaf nini maana ya salaf anasema madha maana imetangulia pamoja na sisi katika darasa lililotangulia anna salafa fil lughati kwamba salaf katika lugha man taqaddamaka wa sabakaka fi sinni wal fadl kwamba ni yule ambaye aliyekutangulia katika umri na ubora shakasema huna nuariju ala tahdidi hadhihi lafdhati min haythu lislah hapa tunakusudia kuweka tahdid ya maana ya hili tamko katika upande wa istilah qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim was-sabiquna al-awwalun imekuja neno maana ya sabiq wazi kwa wanataka kutajwa waliotangulia katika wema wametaja kwa maana ya neno sabiq kwamba na watangu waliotangulia wa mwanzo minal muhajirin katika sampuli ya mwanzo wale waliohama na mtume kutoka maka wal ansar na wale waliomnusuru mtume kwa katika mji wa Madina walladhina tabauhum kisha na wale waliowafuata hao na hapa wanawachuoni huwa wana wafafanua hawa watu katika sehemu katika sehemu mbili kuu sehemu ya kwanza ni sehemu ya hawa ambao la shaka Allah subhanahu wa ta'ala amewataja kwa wema radhiyallahu anhum wa radu anhu laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta ash-shajara haula sahaba kwa maana ya wale ambao waliomuona mtume sallallahu na wakamwamini na wakafa katika hali hiyo ya iman wazi sampuli ya kwanza ni muhajirun na sampuli ya pili ni ansar ambao hawa hawana shaka katika itikadi hawana shaka katika imani zao na hata kama kuna makosa waliopatikana katika maisha yao basi mema yao ni kamthalul jibali ni kama mfano wa milima ambayo imeweza kufunika yale mabaya walioyafanya kisha akawataja sampuli ya pili Allah subhanahu wa ta'ala walladhina tabauhum na wale waliokuja baada ya hao masahaba alipowataja matabiin Allah subhanahu wa ta'ala akaweka qaid akasema biihsanin kwa wema biihsanin kwa wema hawa ili wawe ni katika salaf basi lazima wawe ni wema maana wao wamefata mtiririko mzima wa msahaba wa mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haula yani almuhajiruna wal ansar walladhina tabauhum biihsanin radiyallahu anhum Allah amewaya radhi amewaridhia waradhu anhu nao wamemridhia Allah waadda lahum jannatin tajri baada ya wao kumridhia Allah na wao kuridhiwa na Allah Allahu subhanahu wa ta'ala amewaandalia pepo tajiri min tahtiha al-anhar ambayo inaopita chini yake mito khalidina fiha abada wataishi humo milele dhalika alfawzul azim dhalika alfawzul azim huko ndio kufuzu kulikokuwa kubwa na imethibiti katika sunna kwamba Allah subhanahu wa ta'ala baada ya watu kuingia peponi baada ya watu kuingia peponi kadhalika na watu kuingia motoni atamleta maut ala surati kabshi al akran ala surati kabshi al amlah katika sura ya mbuzi aliyekuwa na weupe kichwani mwenye rangi ya weusi kisha mbuzi yule yuzbahu ma, yuzbahu baina aljannati wan nar atachinjwa baina ya pepo na moto fayuqalu li ahli aljanna ya ahli aljanna khuludun la mauta fiha wa ya ahli annar khuludun la mauta fiha limadha lianna al-mauta qad dhubiha watasemwa kutasemwa kwa watu wa peponi enyi watu wa peponi ishini humo peponi milele na wala hakuna moto hakuna kifo tena kwa sababu tayari kifo kisha uawa na enyi watu wa motoni ishini humo milele kwa sababu hakuna kufa tena kwa sababu kifo tayari kishachinjwa واضح jamaa walidhalika qala Allah ta'ala lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-azim huko ndio kufuzu kulikokuwa kukubwa wa fi sahihain kadhalika katika sahihi mbili yani Bukhari na Muslim an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala kutoka Ibn Mas'ud radhi za Allah ziwe juu yake kwamba amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sema mjumbe wa Allah rehma na amani ziwe juu yake khairun nasi qarni bora ya watu ni karne yangu soma alladhina yalunahum kisha wale ambao waliowafuata baada ya karne yangu kisha soma alladhina yalunahum kisha waliofuata thumma yajiu aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu kisha watakuja watu ambao itatangulia ushahidi wa mmoja wao kiapo chake kwamba mtu anatoa ushahidi kabla ya kiapo au anaapa kabla kabla ya ushahidi kuonyesha kwamba uaminifu na ukweli utapotea katika karne hizi zitakazofuata karne bora ni karne zitakazokuja baada ya hizi karne nazozitaja mtume sallallahu alaihi wasallam kutakuwa na vurugu ya watu kutokuwa waaminifu wakitanguliza ushahidi kabla ya viapo au kiapo kabla ya ushahidi kadhalika hadithi nyingine ni hadithi ya al-Imam Muslim ana Aisha radhiyallahu anha qalat sala rajulun nabiy sallallahu alayhi ayyun nasu ayyun nasi khair Tume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa na bwana mmoja ewe mjumbe wa Allah ni watu gani waliokuwa khair qala mtume sallallahu alayhi akasema alqarnu alladhi ana fihi watu bora ni wale ambao mimi nipo ndani yao yani masahaba wa mtume sallallahu sallam. qala thumma thani sema kisha karne ya pili ya tabi'in thumma thalith kisha karne ya tatu ya tabi'a tabi'in kisha akasema muallif hafidhahullah wa fil babi ahadithu idda na katika mlango pia kuna hadithi nyingi bimaana mlango unaoelezea masala ya wema waliotangulia katika masahaba na tabi'in eh, katika masahaba na tabi'in watba tabi'in kuna hadithi nyingi fala ayatu allati madat min surati at-tauba aya zilizotangulia katika suratu tauba aya moja hii wa majaa min al-hadith tadullu ala al ala khairiyati sahabati radhiyallahu anhu na zilizokuja katika hadithi zote ni dalili ya ubora wa masahaba Allah waeradhi wa annahum khairul umma na kwamba wao ni umma uliokuwa bora baada rasulillahi sallallahu alayhi wasallam baada ya mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam thumma qala musannif hafidhahullah wa mimma la shaka fihi wala raibe na katika yale ambayo hakuna shaka wala hakuna wasiwasi annahum السلف المتقدم alaina fil fadli wal ilmi wal imani radhiallahu anhu kwamba masahaba ndiyo masalafu waliotutangulia sisi katika fadhla kadhalika na katika elimu kadhalika na katika iman imani wao ubora wao zaidi yetu na elimu zao pia ziko juu yetu kadhalika imani yao ni kubwa ipo juu zaidi ya imani yetu Allah radhi kisha akasema muallif hapa lakini ha huna sualu muhimun hapa kuna swali muhimu wa huwa hali tahdidu zamaniyu alwaridu fi hadith ibn mas'ud wa aisha wa ghayrihima min alahadith kafin fi tahdidi maana salaf silahan wazi hili swali natakiwa mlizingatie eh kama hivi ule mpango uliopangwa katika hadithi aliyopokea Ibn Mas'ud na hadithi aliyopokea Aisha mpango wa muda kwamba wale waliotangulia katika masalaf ah wale waliotangulia katika masahaba yani karnu nabi sallallahu alaihi wasallam wa alqarnu alladhi yalihi walqarnu alladhi yalihi ha bimaana muda aliyokuwa nao mtume sallama na waliokuja baada yao na waliokuja baada yao je tahdidi hii mpango huu sawa eh? unatosha katika kusema kwamba maana ya salaf litakuwa tunaipata katika istilahi kutoka kwenye hadithi hizi ni hadithi hizi mbili ya Aisha na Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wazi ya jamaa kama tuseme salafu silahan ni wale waliokuja ima wakati wa mtume sallallahu wa sallam na waliokuja baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na waliokuja baada ya waliokuja baada ya mtume sallallahu wa sallam yani silah kwa maana tu tunaishia kwa neno salaf kwa masahaba na tabi na tabi tabi'in hal yajuzu dhalik yani hal kullu man aasha fi dhalikum al-asr al-mubarak yakfi an yakuna min as-salaf as-salih alladhina yuktada bihim kwamba je kila aliyeishi katika zama hizo zilizobarikiwa yatosha kuwa ni katika salafu wema ambayo yafaa kuwaiga kwamba kila aliyekuwa katika zama za masahaba atakuwa ni katika salafu salih na kila aliyekuwa katika zama za tabi'in atakuwa ni katika salafu salih na kila aliyekuwa katika zama za tabi tabiina atakuwa ni katika salafi salih hili ndio swali la msingi analokusudia mwalimu rahimahullah ta'ala wazi aljawabu la qat'an sema hapana wala iwi hivi la lianna sabqa zamania laisa kafian fi ta'yin salaf sababu kule kutangulia kwa zama laisa kafian hakutoshi katika kumainisha mtu kuwa ni salaf la budda an yudhafa ila hadha qaidu muhimun sababu ni lazima katika hii kaidi iongezewe kaidi nyingine kwamba mtu ametangulia katika zama lakini anaafikiana yale aliyokuwa anayafanya na kitabu cha Allah na sunna za Mtume swalla sallam na fahamu ya sahaba na hii kaidi ameisema huwa muwafaqatuhu lilkitabi wa sunnati wa fahmi sahaba kuafikiana kwake katika matendo yake na kitabu na sunna na fahamu ya masahaba walihadha najidu anna aimata sunna yukajiduna hadha listilah akasema kwa sababu hiyo ndio maana tunawapata maimamu wa sunna wana qaid wanaifunga silahi hii yani wanaufunga msimu huu fayakuluna wanasema as-salafu as-salih salafu salih hawa ni salafu salih liyukhrija bidhalika salafu talih yani hawa ni salafu wema ili waweze kutoka katika kaidi hiyo salafu wasiokuwa salafu wasiokuwa wema ili waweze kutoka katika kaidi hiyo salafu wasiokuwa wema mimman kana fi asrihim katika wale ambao waliokuwa katika zama zao walam yakuna ala fahmihim wa minwalihim wa minhajihim ambao hawakuwa katika fahamu yao yani hawakufuata fahamu yao kufata mrengo wao au kufata njia yao wakama yuqalu alwaqi'u khairu shahid kama anavyosema waqi wa hali ni shahidi bora ushahidi uliokuwa mzuri falqadariya tu kharajat baina adhuri jam'in min as-sahaba qadariya wamezuka katika zama za masahaba ni baada ya kufa mtume sallallahu alaihi lakini katika zama za masahaba kabla masahaba wajafa حديث عبد الله بن عم بن عمر رضي الله عنه في البراءة منهم شهير مشهور لذهين مشهور akiwa لله بن عمر ana anajitenga na wao sema wao ni, ni kikundi kingine na sisi ni kikundi kingine yani masahaba ni kikundi kingine kwamba wao wamekhalifu mtazamo wa mtume sallallahu alaihi wasallam huwa awwalu hadithi fi sahih muslim wakadhalika kharajat alkhawarij ala ali radhiallahu anhu pia vile vile makhawarij pia na wao ni katika ni katika kundi lililozuka wakati wa masahaba sababu makhawariji mwanzo kabisa kuitwa makhawari ni kutoka chini ya taa ya Ali radhiallahu anhu Ali ni sahaba wa ghairihi min sahaba wa hum baina dhuri sahaba walitoka mbele ya masahaba walamma nadharahum Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhu Abdullah ibn Abbas alivyowajadili almunadhara ashahira almashhura munadhara mjadala ambao uliokuwa ni mashuhuri pia unafahamika alati akhrajaha alhakim fi almustadrak ambao ameutoa munadhara huu alimamu alhakim katika kitabu chake almustadrak wa ghayruhu bi isnadin sahih na sio isnadi iliyokuwa sahihi fakana mimma qalahu lilkhawarij zillala minhu ala dalalihim ikawa katika yale ambayo aliyasema kwa makhawarij istilala minhu ni ni dalili kutoka kwake ala dalalihim juu ya upotevu wa hao makhawarij akisema wanzuru laisa fikum minhum ayu min sahabati ahadun angalieni ni makhawarij hakuna kwenu nyinyi yeyote katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye anawaafiki yale ambayo mnayafanya alhasil maneno haya na, na, na ushahidi huu yanaonyesha kwamba yalizuka makundi kama haya qadaria makhawari na matakfir na wengineo katika makundi ya dhalala wakati wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kufa hawa waliozuka katika hali hii hawa waliozuka katika hali hii hawawezi wakaitwa masalafu salih na wala hawawezi wakaitwa salaf katika istilaha hawawezi wakaitwa salaf katika istilaha kwa sababu hawakuwa katika mwenendo wa kitabu wala hawakuwa katika mwenendo wa sunna wala hawakuwa katika manhaji ya ashabatu radhiyallahu anhum warda wazi ya jamaa fakana mimma qalahu lilkhawarij silala minhu ala dhalalihim wanzuru laysa fikum minhum ayu min sahaba ay ay min sahabati ahadun naam asema idhan asabqu zamaniyu laysa kafiyan fi an yakuna ar-rajulu min salafi salih asema kwa maana hiyo kule kutangulia kwa zama hakutoshi kuwa mtu ni katika wema waliotangulia وقد أخرج مسلم في مقدمة الصحيح عن علي بن شقيق رحمه الله أنه قال سميت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فانه كان يشتم السلف واضح اسمع نا الامام مسلم ametoa katika mukaddima wake kitabu maarufu kinaitwa mukaddimatu مقدمة الصحيح riwaya kutoka kwa Ali ibn Shaqiq radhiyallahu rahimahullah ta'ala annahu qala Ali ibn Shaqiq anasema sami'tu Abdullah ibn Mubarak nimsikia Abdullah ibn Mubarak anasema mbele za watu ala ruhusi nas mbele za watu da'u haditha Amr ibn Thabit hebu kupokea hadithi ya huyu bwana anaitwa Amr ibn Thabit sipokee hadithi yake limadha fa innahu kana yashtumu salafa Hakika yeye alikuwa anatukana wema, alikuwa anatukana watu wazuri, watu wema waliomtangulia. Qultu wasalafu fi hadha almaqam hum sahabatu la ghaira radhiyallahu anhu. Ah, Sheikh Abdallah anasema kwamba nimesema katika riwaya kama hii ya Ali ibn Shaqiq ambaye amepokea maneno kutoka kwa Abdullah ibn Mubarak akiwakataza watu kupokea hadithi ya Amr ibn Thabit katika makamu hii salafu hapo atakuwa ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam salafu hapo atakuwa ni sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam وقد بين هذا الاصطلاح عن السلفية عدد من العلماء wamebayin wamefafanua huu msemo yani msemo wa salafia wengi katika wanawachuoni na hapa akaanza kunukuu maneno ya wanawachuoni waliokuja kuelezea msemo huu qala imamu ahli sunna ahmad ibn hanbal rahimahullah ta'ala radiyallahu an fi risalatihi almashhura bi usuli sunna akisema usulu sunnati indana kwa msingi ya sunna kwetu sisi atamasuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ni kushikamana na yale ambayo walikuwa nayo masahaba mtume sallallahu wal iktidau bihim na kuiga hao وقال العلامه الصفاريني رحمه الله تعالى في لوامع الانوار katika kitabu chake al-allama as-safarini kitabu chake kinaitwa lawami wal anwar anasema al-muradu bi madhhabi salafi muradi wa madhhabu ya salaf makana alayhi sahaba al-kiram radhiyallahu anhu ni yale ambayo alikuwa nayo masahaba watukufu Allah awiradhi wa ayanu tabi'ina lahum bihsani na wale matabiina muayyani ambao waliokuwa wakifuata mwenendo masahaba watbauhum kadhalika na wale waliofuata mwenendo wa hao waliofuata masahaba wa immatuddin kadhalika na immatuddin kala Imam al-Bukhari Imam Muslim wa ghairihi min al-a'imma mimman shuhida lahu bilimamati katika wale ambao walioshuhudiwa na umma kwamba ni maimamu wa urifa izwa mushanihi fi din na ukafahamika ukubwa na utukufu wa jambo lao katika dini watalaqqa nasu kalamahum khalafan an salafi na watu wakayapokea maneno yao na watu wakawapokea maneno yao kutoka kwa waliochelewa kutoka kwa waliotangulia watu kupokea kutoka kwa waliochelewa wale waliochelewa kutoka kwa wale walio waliotangulia du na ya bibidati kinyume na cha wale ambao waliotupiwa na, wako, na, na wakawa wamesema kwamba ni watu wa bid'a kwamba mtu yeyote ambaye wanawachuoni wametueleza kwamba huyu alikuwa ni mtu wa bid'a sisi hatumuiti salaf na wala hatupokea kutoka kwake matendo yaliyokuwa mazuri tutopokea kutoka kwake matendo yaliyokuwa mazuri kwa sababu tayari ameshachafuliwa na bid'a au shuhira bilaqabin ghairi murdhin au amekuwa ni mashuhur kwa lakabu ambayo isiyokuwa ni yenye kuridhiwa mithlu khawarij wa rawafidh kama vile lakabu ya mtu kuitwa khariji au kuitwa rafidhi wal qadariyati kadhalika lakabu eh, ya mtu kuitwa ni qadariya murji'a mtu kuitwa murji'a wal jabariya na mtu kuitwa wal jahamiya au mtu kuitwa jahamia wal mu'tazila au mtu kuitwa mu'tazila wal karamia au mtu kuitwa karamia na nahwi haulaika at-tablighi wal ikhwani Sufi wa hizb at-tahriri wa al-qaida wa ghairihim min min ashabi al-bid'ah na ngideo katika watu wa bid'ah ambao alqabu hizo zimekuwa mashuhura inda al-sunna wal jamaa kwamba ni maneno au ni majina ya watu wa bid'ah intaha kalamu rahimahullah maanisha maneno yake Allah amrehemu na hii tunaona kwamba salafu na salih rahimahumullah tabarak wa taala radiyallahu anhu wao walikuwa wana tanabah sana kutokana na alqabu za watu katika yale ambayo wanaoyafanya na mtu alipokuwa anafanya matendo ambayo yanaendana sambamba na mu'tazila aliitwa mu'tazili alipofanya matendo yaliyoendana sambamba na takfiri aliitwa takfiri kadhalika ash'ari walijipa kwamba anaitwa ash'ari kadhalika alipokuwa anafanya matendo ya karamia wa asharia wa wa, wa, wa jahamia wa matiridia wa ghairihim min, min alalqabi albid'iyya aliitwa kwa lakabu hiyo ambapo jambo hili leo watu wanakuwa wanashangaa kwamba kwa nini watu wanapeana wanasanifiana majina hivi ndivyo ambavyo tumepata katika vitabu vya wema waliotangulia kwamba huna jina lingine zaidi ya kile kitendo ambacho ulichokifanya kama vile mtu akiwa mwizi aitwe mwizi na akiwa mzinifu aitwe mzinifu na akiwa muongo aitwe muongo akiwa munafiki aitwe munafiki wa hakadha wazi na hasa ikiwa nifaq nifaq al-amali ghair nifaq al-i'tiqadi sababu aqida al-sunna al-jamaa inakataza mtu kumuita munafiki kwa nifaq al-i'tiqadi bil bitayyin na anaendelea kunukuu maneno ya ulama wakiwa na tafsiri istilah ya neno salaf asema qala shaykhuna al-allama Muhammad Aman al-Jami rahimahullah wa ghafara lah fi kitabihi al-azim as-sifatu al-ilahiyya fi dhawi al-kitabi wa sunnah sifatu al-ilahiyya fi dhawi al-kitabi wa sunnah indama tutlaku kalimatu salaf anasema al-imam Muhammad Aman al-Jami kwamba wakati linapotajwa neno salaf inma nani biha min an-nahiyati al-istilahiyya hakika tunakusudia maana ya neno hilo katika upande wa istilahi yani si upande wa lugha bali upande wa istilahi ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam katika upande wa istilahi tunakusudia wale masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallama alladhina hadaru asrahu ambao wamehudhuria zama za mtume sallallahu alaihi wasallama wa akhadhu minhu hadha ad-dina mubasharatan ghaddan tariya na wakawa wameichukua hii dini kwa mtume sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja ikiwa mbichi fi usulihi wa furu'ihi katika misingi yake na matawi yake kama yadkhulu fi hadha al-istilah attabi'una lahum kama jinsi ambavyo wanaingia katika msemo huu wale waliofuata masahaba alladhina warithu ilmahum kabla an yatula alayhi al-amad ambao walirithi elimu ya masahaba waliotoa kwa mtume swalla sallama kabla muda ujawa mrefu walladhina shamilatuhum shahadatu rasul swalla sallama lahum na ambao iliwakusanya ule ushuhuda wa mtume swalla sallama na wenyewe uliwaenea tuliposema khairun nas karni thumma alladhina alunahum hawa ni matabi'in maana na wao walitajwa katika bora ya karne alizitaja mtume sallallahu alayhi wasallama wa thanauhu alaihim bi annahum khairun nas na sifa yake mtume sallama juu yao kwamba ni watu bora fadhakara alhadith almutaqaddima kisha kataja alhadith iliyotangulia khairun nas karni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yaluna kama yashmulu alislah tabi'i at kama vile islahi hii kusanya pia wale waliokuja baada ya matabi'in yani tabi'i tabi'in wale wafuata matabi'in anasema huwa lafdhu huwa lafdhu mustalahun alayhi فقد ظهر هذا الاصطلاح واشتهر حين ظهر النزاع ودار حول أصول الدين بين الفرق الكلامية وحاول الجميع الانتساب إلى السلف وأعلن أن ما هو عليه ما كان عليه السلف الصالح فإذا لا بد أن تظهر والحالة هذه أسس وقواعد وقواعد واضحة المعالم وثابتة للاتجاه السلفي حتى لا يلتبس الأمر على كل من يريد الاقتداء بهم وينسج على منوالهم asema hii ni wa huwa lafdhu mustalahun alayhi ndiyo lafdhi inayotumika katika tamshi hilo wakad dhahara hadha listilah na imedhihiri msemo huu washtuhira hina dhahara niza na ukawa mashuhuri wakati ilipodhihiri niza yani ilipodhihiri ugomvi mathalan watu wakajiita eh, istiqama watu wakajiita mujahidin watu wakajiita ansaru sunna watu wakajiita misemo mingi katika misemo ambayo watu wamekuwa wakiiona ah, bali kuna istiqama B na kuna istiqama C kuna istiqama A wa hakadha na wengine wakawa wamejiita kwa majina ya mataasisi yao watu wao wakawa wanaitakidi kwamba taasisi ndiyo madhhab ambayo wao wanatakiwa waegemee huko wazi sasa ilipokuja niza baina hadhihi almusammayat baina ya hii misemo ikawa imekuwa kuna haja msemo uliokuja katika istilaha aliyoiacha mtume swalla masahaba ndio msemo huo ni mashuhuri kwamba wengi wanatakiwa jinasibishe nao na kwamba kila atakayejinasibisha msemo huu atakuwa amepatia kuliko yule ambaye alijinasibisha na msemo uliozuka kabla ya masahaba au eh, uliozuka baada ya masahaba na baada ya matabi'in na baada ya atba' tabi'in wazi asema wadara haula usuli din baina alfiraki alkalami na kukawa kumezunguka pembeni mwa hii misingi ya dini ha? baina haya makundi ya ya falsafa makundi ya bid'a ashabul kalam anaki na ashabul bid'a ashabul bid'a ambao mara nyingi watu wa bid'a hutumia falsafa wadhalika sumu ashabul kalam wameitwa ashabul kalam yani kwa maana ashabul falsafa na wameita ashabul bid'a kwa maana ya ashabu ish ashabul kalam wanatumia sana maneno ahlul bid'ah ayatumul haditha yahfazuha, watu wa bid'ah zimewashinda hadithi kuzihifadhi wakaingia katika kuongea maneno yasiyokuwa yasiyokuwa na dalili kwa hiyo ulipozunguka jambo hili au ugomvi huu ulipozunguka katika misingi ya dini baina ya watu wa bid'a wahawala aljami'u lintisaba ila salaf na wote wakajitahidi kujinasibisha kwenye usalaf wa alana anna ma huwa alayhi huwa na wakatangaza kwamba yale waliokuwa nayo wao ndiyo hayo makana alaihi salafu salih ni yale ambayo walikuwa nayo wema waliotangulia wa ila labudda an tadhhara wal halatu hadhihi hususun wa kawaid muwadhihatu al mahalib ikawa labudda hapana budi kudhihirike hapana budi kudhirike ikiwa hali ndiyo hii misingi na kanuni zilizokuwa wazi eh, zilizokuwa na alama za wazi thabitatun lilitijahi salafi na zilizokuwa zenye kudhibiti na zenye mwelekeo wa usalafi hata la yaltabisa al-amru ala kulli man yuridu liktidabi mpaka mambo yasije yakachanganyika kwa kila yule ambaye anataka kuiga masala na ukiangalia ni kwamba kila mtu anataka awaige masala ndio maana tukiwa katika misikiti ya makhurafi huwa mwisho wa hotuba zao wanasema radhiallahu anil khulafa'ir rashidin sadatul kiram fulani wa fulani wa fulani wa fulani kisha anasema radhiallahu anhu radu anhu anhu radhiallahu anhu radu anhu hawa ndio wema ambao wanatakiwa waigwe kwa maana wao wakawa wanasema lakini mara nyingi wao husema kama mwimbo ah husema kama mwimbo na dalili ya kuwa kwamba wanasema kama mwimbo hupatikana baadhi ya makorafi au baadhi ya watu wa bid'a wakitukana masa, masahaba wa Mtume sallallahu wasallam katika vikao vya marafidha na wala wasihisi kwamba ametukanwa mtume صلى الله عليه وعلى اله وسلم واضح kwa kila mtu anataka ajinasibishe na hao kila mtu anataka ajinasibishe na hao ilipokuwa hali ndiyo hiyo ikawa ni lazima ielekezwe lazima ifahamishwe ibainishwe njia sasa ya wema waliotangulia na hao wema ni watu gani wadhiha asema hata la yaltabisa al-amru ala kulli man yuridu al-ibtidaa bihim mpaka isichanganyike mambo juu eh, kwa yule kwa kila yule ambaye anataka kuwaiga wayansu wayansuju ala minwalihim na anataka kufuata mrengo wao wayansu wayansuju ala minwalihim na anataka kufuata mrengo wa hao masalafi naam qala Allah ta'ala anasema hafidhahu Allah yani almusannif wa qala fi mawtin akhar na akasema sehemu nyingine قال في موطن آخر أكسار سيمين جين من هذا شيخ محمد أمان الجابي صح نعم أسمى ويتضح مما تقدم na anasema Sheikh Muhammad kwamba yanakuwa wazi kutokana na yale yaliyotangulia anna madlula salafiyati kwamba kile kinachojulisha usalafi asbaha istilahan yutlaqu ala tariqati ar-ra'il al-awwal imekuwa katika silaha ni ule msemo unao eh, pelekea njia ya wale watu wa mwanzo kile kikundi cha mwanzo sawa eh? waman yaktaduna bihim kadhalika wale ambao wanaofuata wale wa mwanzo fi talaqi ilmi katika kutafuta elimu sawa wa tarika tufahamihi na katika njia ya kuifahamu ilmu wa bi tabi'ati da'wati ilayhi na kwa tabia ya kulingania katika hiyo ilmu فلم يعد mahsuran bidauri tarikhi muayyan haikuhesabika kwamba salafia imefungwa sawa kwa ile dauru ya, ta, ya kitarehe maalumu kwamba hii dauru ya masahaba tarehe ya dauru ya masahaba ndiyo salafu salih na waliokuja baada yao wazi kuja baada yao sio haya maneno ameyasema Sheikh Hassan Kibura hapo nani mwezi Ramadhani. Nadhani mwezi Ramadhani kama mwaka mkajao kajuzi. Alikuwa ajaribu kujichanganya katika kuelezea nini maana salafia. Yeye akawa anasoma maneno ya kharafi moja ya tafsiri aliyosherehesha aliyosherehesha uh, ah, aqida tahawiyya. Sufi mmoja ambaye pia naye hajitambui ajielewi aqida ya Ahlus Sunna wal Jamaa yeye anataka kuyabadilisha maneno juu chini chini chini juu yeye akawa anawasema ana, sawa kwamba hakuna kitu kinachoitwa salafi kisha hapo hapo anataka kuonyesha kwamba masalafi wapo lakini wanaishia kwa nani kwa masahaba sawa masalafi wapo kisha wanaishia kwa nani kwa masahaba na kwamba kila ambaye atakayekuwa leo anasema kwamba ni salafi atakuwa si salafi masahaba ndio waliokuwa masalafi wazi sasa kwa maneno hapa ya Sheikh Muhammad Aman al-Jami rahimahullah ta'ala ni raddun alayhi iradi juu yake hasa falam yaud mahsuran bidaurin tarikhi muayyan haikuhesabika kwamba imeishia kwenye dauro ya kitarikhi ambayo ni maalum bali yajibu an yufhama ala annahu madlulun mustamirun istimrar alhayat bali ni wajibu ifahamie kwamba hii ishara ambayo au hii alama ya usalaf au hii maana ya usalaf ni maana inayoendelea muda ambapo maisha yatakuwa yanaendelea kwa sababu ukiwa unasema kwamba masalaf walikuwa ni masahaba sawa maana hii unataka kutuambia maisha yetu sisi si maisha ya masahaba wazi si maisha ya masahaba na ukikataa usalafi kwa fulani basi inabidi ukubali usalafi kwa fulani kwa sababu unakubali kwamba Uislamu unaendelea na unakubali kwamba Uislamu wa masahaba ulikuwa ni Uislamu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu kama utasema masahaba eh, masahaba ndio masalaf ni lazima useme kwamba wao ndio wameuanzisha. Wazi? Lazima useme wao ndio wameuanzisha. Na ukisema kwamba wao ndio wameuanzisha utataka kusema kwamba Uislamu sio sio salaf Kwa sababu alioanzisha Uislamu si masahaba bali Uislamu ukuja kutoka kwa Allah kuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hawa masahaba muiga Mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa kama sahaba muiga mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wao wakawa wameuiga eh, na wao wakawa wameigwa basi wale waliowafuata watakuwa na wao ni salafu wao yani masahaba ni masalafu wa tabi'i na tabi'ina masalafi wao ni na tabi'i na tabi tabi'ina ni masalafi wa eh, masalafi wao ni matabi'in kadhalika hivyo hivyo mpaka leo kwa hiyo taendelea madlulu eh, eh, as-salaf باستمرار ماذا باستمرار الحياة شيخ اسمه ضرورة انحسار الفرقة الناجية في علماء الحديث والسنة وهم أصحاب هذا المنهج وهي لا تزال باثية إلى يوم القيامة أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي إلى آخر الحديث أسما بيا نو ضرورة و kufungika فرقة najia في علماء الحديث والسنة sunna fungika للوكوكا kwa wale wanaochuoni wa hadithi na sunna wa huma ashabu hadha almanhaj na wao pia ndio watu kwenye manhaji hii manhaji salaf wa hiya la tazalu bathiyatun ila yaumil qiyama na firqatun najia halitoacha kuwepo na halitoacha kubakia mpaka siku ya kiyama akhdhan min qawlihi sallallahu alaihi wasallam katika akhdhan kwa kuchukua kutoka kwenye kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam la tazalu taifatu min ummati mansurin, kwamba haitoacha kuwepo kundi katika umma wangu ni lenye kunusuriwa hata ala alhaqi, tena likawa juu ya haki, la yadhuru man khalafahum, haliwadhuru eh, hawawadhuru wale wenye kuwa khalif hawadhuriki na wale wenye kuwa khalif wala man khadharahum, wala wale wenye kuwa dharau Intaha kalamu rahimahullah ta'ala.